www.poltalk.com put vjernika Vidite, ova duša koja, koja kad se odvoji od tijela, ona opet kao duša sama odvojena od tijela, ona govori, kreće se, jel tako? Nose je melec na nebo, vraćaju tijelo. Dakle, to je opet, jel tako, neko posebno stanje te duše, taj govor, kako ona govori kad više nije u tijelu. Nema više jezika, jel tako? Takve stvari nećemo svi postaviti takva pitanja. Zašto? Zato što ne možemo znati kako će progovoriti kamen. Jel I kako je progovorio kamen u vrijeme Allahu poslanika sallallahu kako je plakao panj, odnosno Allahov mimber Allahu poslanika sallallahu alejhi sallam Kako će progovoriti naše kože, kako će progovoriti naše ruke, naše noge. Sva potjernika. Kullu nafsin وإنما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ذلك فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما اسمع وقع خطاه وقفت وراعني القبر يدك ودمع العين ينهمر سألت رفات صاحبه أتدري الآن ما الخبر وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر Mejit čuje, međutim neće, ne može odgovoriti da bi ga mi ču, čuli, razumijeli, jel tako? A da njegova duša govori, Hoće govoriti i razgovarati, o tako u određenim situacijama, sa munkirom i nekirom, međutim neće sana, sanama, ne može razgovarati sa Jer je to neki govor duše koji nije govor, uobičajeni govor za koji mi znamo u ovom dunjavskom životu. وبعدك قاسموا الأموال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد nakon zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata i salama na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegove ashabe i sve one koji slijedi na uputi do sudnjeg dana, mi ćemo uz Allahu pomoć večeras nastaviti tamo gdje smo prošli put Ali Zadnje o čemu smo govorili jesu vrste duša. Pa smo spomenuli da je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spomenuo tri vrste duša. A to je nefsun emmaratun bisu. Nefs koja naređuje zlo. Emmara znači mnogo navraća na zlo. Jel tako? Kontinuirano i stalno nagovara na zlo. Kao što je Jusuf a.s rekao inna nefse la bisu illa ma rabbi. Zaista nefs navraća na zlo osim onoga kome se Allah subhanahu ta'ala smili. Zatim imamo nefs To je prevrtljivi nefs. Je tako? Nefs koja sama sebe mnogo kori. Je tako? Odnosno, nefs koja mnogo kori svoga vlasnika. Je tako? Da tako kažem i imamo nefs mutma'inna. i jedina koja će biti prozvana i pozvana da uđe u džennet jeste ova treća nefs mutmainne smirena duša to je smirena, sigurna duša ja ejetuhan nefsul o ti smirena duša irđi'i ila rabbiki radijetan mardije vrati se svome gospodaru zadovoljna i sa njom je, tako, i kojom se zadovoljno, fethuli i uđi u moje rodbove, vadhuli dženneti, uđi u moj džennet. Ovo su tri, dakle, vrste duša, prva svakako koja je malatom bisu, druga koja sama sebe kori zato što kad dođe u dodir, jel tako, sa, sa imanom, osjeti slast imana, onda još uvijek, jel tako, čezne, navraća na zlo, zapadne u grijeh, pa se kaje i na taj način, znači, sama sebe kori ili kori svoga vlasnika. I treća, jel tako, je ona koja prezire zlo, odbačuje zlo a voli ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, voli Allah subhanahu wa ta'ala i Allahu sallallahu i to je smirena duša i ona se na tome smirila. Pa samo iz ove podjele iz ova tri ajeta gdje se spominju ove, ove tri vrste duša, mi ćemo vidjeti u čemu je ili gdje leži uzrok svake naše iznerviranosti, da tako, svake naše, da tako kažem, svakog našeg nemira. Jel tako? Šta donosi nama nemir? Zbog čega smo mi, jel tako, često neraspoloženje? Šta je to što, što nas, tako, razara u našim prsima? To su naši grijesi. To su naši grijesi. To nas razara, jel tako? To nas čini nemirnima. Šta, šta je danas miruje Smirenost, odnosno smiruje ga tako imanu Allaha subhanahu wa ta'ala i prezir prema grijehu, odricanje od grijeha, ostavljanje grijeha, udaljenost od grijeha. Tako imam Tahavi, rahimahullahu ta'ala, u poznatoj svojoj poslanici, jel tako, odnosno Ibn Abil Iz u komentaru Tahavijeve poslanice, jel tako, imamo dvojicu autora. Jedan je imam Tahavi, koji je napisao kratku risalu, znači kratku poslanicu o islamskom vjerovanju, a zatim je došao drugi učenjak koji se zove Ibn Abilaiz, koji je napisao komentar. A e, ovaj komentator kaže da se ovdje zapravo radi o jednoj duši, koja može biti u tri stanja i prolazi kroz tri stanja. Je tako? Pa je ona amaratom bisu, kad se pokaje prihvati se ima, imana, je tako? Ali još nije, jel, prezrela džahilijet, nije ga se odrekla, onda je to druga faza gdje je nefs šta? Lauame. Prevrtljivi nefs, odnosno nefs koji sam sebe mnogo kori. je tako? I onda kad uspije da se, tako, otrgne od džahilijeta, da prezre džahilijet, da prezre zlo, da zavoli dobro, da se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala sa svim, tako, da se ispuni ljubav, ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, šta onda biva? Tek onda taj nefs postaje šta? Nefs mutma'in in. Dakle, koja upotpuni svoj iman, to je nefs mutma'in Pa su to faze zapravo jedne, jedne duše. Neki kažu tri vrste duša, u stvari Allah najbolje zna ovaj islamski učenjak Salam, ibn Abil je u pravu jel tako, da je to zapravo stanje jedne duše. I mi kod sebe možemo to stanje, jel tako, mjeriti. možemo ga mjeriti, jel tako, i vidjeti u kojoj smo i fazi otprilike. Molim Allah subhanahu tela da popravi naše stanje. Drugo pitanje koje ćemo večeras spomenuti za Lahu pomoć jeste da li duše umiru? Da li duše umiru? pitanja. Ha? vidiš. Kaže Ibn Taymi, rahmehullahu ta'ala, duše su stvorene bez ikakve sumnje. Tako, to smo već prije govorili. Da su duše šta? Stvorene, da je Allah subhanahu ta'ala stvorio. Međutim, one, nakon što je Allah subhanahu ta'ala stvorio, neće nestati. Neće nestati. Pa dobro, šta je onda njihova smrt? Šta je onda smrt duši Smrt tijela mi vidimo, kad tijelo umre, istrohne, nestane, tako, vrati se ponovo u zemlju. Šta je smrt duše? Kaže, smrt duše je zapravo napuštanje ti tijela. Odvajanje od tijela je u stvari šta? Smrt duše. Jel tako? I onda drugi put, kad bude puhnut u rok, šta? Duše će biti ponovo vraćene, ponovo vraćene u tijela. Isto tako, ona Ibn Abil spominje ovu meselu i kaže učenjaci su se razišli oko toga da li duše umiru ili ne. Pa jedna skupina učenjaka kaže duše umiru zato što su duše nefs. Jel tako? A Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu kullu nefsim da maut. Svaki nefs će osjetiti smrt, smrt, okusiti smrt. Pa kaže dalje, pa ako će meleci umrijeti, onda su ljudske duše još preće da umru. Tako, on dokazuje da će duše umrijeti. A drugi kažu ne. Duše neće umrijeti. Zato što su one stvorene da ostanu vje, vječno. Nego samo tijela umiru. I na to upućuju brojni hadisi koji govori o tome da će biti kaburski azab i da će biti kabursko uži, uživanje. Jel tako? I da će biti kabursko uživanje. I hadisi koji govori da će duša biti vraćena u tijelo u, ka, u kaburu. E šta ćemo sad? Kaže, ispravno je ovo što smo na početku rekli, što je rekao šejhul nam Ibn Tejmije. Ako se misli na smrt, da je to izlazak ili razdvajanje duše od tijela, onda će duše umrije, umrijeti. Onda imaju smrt, jel A ako se misli ili neko hoće da kaže da je smrt duša, a njihov nestanak, onda to neće biti. Jel tako? Ispravno je da se kaže da je svaka, da će svaka duša osjetiti smrt u smislu šta? Da će biti izvađena iz tijela. Izvađena iz tijela. Ali je istina isto tako da nakon što se duša odvoji od tijela, da neće biti uništena sasvim i nesta i nestati, nego će ostati, jel tako, kao duša odvojena samostalno od tijela, jel tako, i ona će biti u nag, jel tako, osjećati blagodati zagrobnog života, kaburskog života ili osjećati kaznu kaburskog života. Dokaz za to je kuranski ajat gdje kaže uzvišeni La fiha l-mauta illa l Allah subhanahu wa ta'ala govori o dženetlijama i kaže neće u džennetu osjetiti više smrt osim one prve smr smrti. Je tako? Pa ona prva smrt, šta je to? Šta je to? Odvajanje duše od, tijela. Pa u džennetu, kad se ponovo vrati duša u tijelo, šta više tu smrt neće osjetiti. Pa Allah ovo naziva smrću i ovo je smrt du, duše. Znači, na kraju se svodi da će duše umrijeti, odnosno da je umiranje duše šta? Njeno odvajanje od tijela, a neće poslije toga opet sama duša kao duša nešto posebno opet umri, umrijeti. Neće, nego će ostati kao duša odvojena od tijela, odvojena od tijela. Naravno, ta duša koja poslije smrti, znači poslije odvajanja od tijela, postoji, je tako? I koja neće nestati. To je za nju smrt. Smrt i to se za nju sve zove smrt. Smrt i taj njen život, to njeno postojanje, odvojeno od tijela, zove se šta? Stanje smrt. Smrti. Iako ona u tom stanju šta? Postoji, nije nestati nije nestala, ali se zove šta stanje smrt, smrti, nije stanje života. Dobro. Gdje će duše? Gdje budu duše nakon smrti? Šta je to berzah? Berzah je period, vremenski period, od smrti do proživlje, proživljenja, to se zove berzah. A gdje će duše u tom periodu? A? U kabur sa tijelom. A, dobro. Evo, sad ćemo odgovoriti za Allahov zavisno čija je i kakva je du, duša, zavisno čija je i kakva je duša. Pa će duše Allahovih poslanika biti, jel tako, na najuzvišenijim mjestima u najuzvišenijem društvu. Dokaz za to je šta ono što prenosi Aisha radijallahu anha, a mi smo već spominjali, jel tako, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi u posljednjim časovima svog života zadnje što je rekao šta Allahumma rafiqa al O Allahu ja tražim od tebe šta najuzvišenije dru društvo, jel' tako? Na najuzvišenijim mjestima. To su duše poslanika. Pa kaže Aisha radijallahu anha, onda sam se sjetila da je Allah poslanik sallallahu alejhi rekao da svaki poslanik na smrti bude mu ponuđeno da izabe, da izabere, jel tako, hoće li još da živi ili jel neće da umre, pa je Allah poslanik sallallahu i kaže znala sam da je odabrao one drugi i da nas ostavlja, da neće da ostane sa nama. To je što se tiče duša poslanika. Što se tiče duša šehida, gdje će one biti? Aha, znači one će biti šta? duše ptica, duše e, šehida će biti u grlima ili tijelima zelenih ptica koje će letjeti, znači, gdje god hoće iznad dženneta, o tako, letjeti iznad dženneta, a bit će smješteni u kandiljima ispod arša. Tu su smješteni. I odatle polijetati, jel tako? iznad Firdausa. I gdje god hoće iznad dženneta i ponovo se vraćati u te kandilje ispod okačene za arš. Jel tako? To su duše šehida. Zašto? Zato što zato Allah je nas obavještava da su oni živi. Živi, jel tako? Vola tahsebanna alladine kutilu fi sebili Nikako ne računaj da su oni koji su ubijeni na Allahovom putu mrtvi. Nikako nemoj računati. Bel ahijanu inda rodbihim jurzakun, nego su živi kod svoga gospodara u opskr u obskrbi, obskrbljeni kod svoga gospodara. Pitao je Mesruh, jedan od najpoznatijih učenja, učenika Abdullah ibn Mesruda za ovaj ajet, pa kaže, pitali smo kao što pitaš da isti ajet, pa je odgovorio Allah poslanik sallallahu alejhi ve jel tako? Njihove duše su u utrobama zelenih ptica koje imaju svoje kandilje okačene na arš. Letjeće iznad dženneta gdje god hoće, a zatim se ponovo vraćati u te kandile. Bilježi ga ima muslim. Ovo su duše, braćo, nekih šehida, ne svih šehida. Kojeg šehida neće biti duše? koji bude i Koji bude dužan. Jel tako? Neki, neki šehidi, jel tako? će stopirana ova nagrada za njih. Zbog čega? Zbog njihovog zbog njihovog duga kao što stoji, jel tako, uh, u hadithu od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa da, je, ga je upitao jedan čovjek, ja Rasulallah, mali li in kutiltu fi šta ću ja dobiti ako budem ubijen na Allahom putu, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, el dženne, dobit ćeš to odmah. Pa kad se okrenuo i otišao, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, ille dejn, osim duga, osim u slučaju, duga, sarani bihi džibrilun el ane, sad mi je to džibril, sad me o tome džibril obavije, obavijesti. Tako? Samo što mi je rekao i ovaj se okrenuo, onda vod napomenuo, jel tako? Osim duga, jel sad me Džibril o tome obavijesti, obavijesti. To su duše šehida. Dobro. Duše dobrih mu'mina, muslimana, duše dobrih mu'mina, muslimana, kaže, bit će, kao što stoji u hadithu od Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam, koji bilježi imam Ahmed, da će biti tice, koje će biti okačene, jel tako, ili nastanjene na drveću dženne, dženneta, dok ih Allah subhanahu wa ta'ala ne vrati u njihova tijela na sudnjem danu. Tako stoji u jel tako? Dakle, duše šehida su zelene ptice ispod arša, lete iznad dženeta gdje god hoće. A duše momina, ptice na drveću dženeta, znači stabilno, na jednom mjestu će biti tako, tu smještene i tu čekati kao duše, jel tako, čekati proživljenje, da budu ponovo vraćene u tijela. Razlika znači između duša šehida i mu'mina je ovdje očita i jasna, jel tako? Jasno. Kad kažemo na drveću dženneta, znači svako prema svom ste, stepen. A između jel tako, samo onog donjeg prvog stepena dženneta i ovog gornjeg je ogromna razlika, jel tako? Ogromna razlika. Allah, subhanahu poslanik sallallahu alaihi spominje da je onaj razlika između dva stepena, između jednog i drugog stepena u džennetu kao razlika između nebesa i zemlje. Tako će, znači, duše mu'mina biti gdje? U džennet, tako tako? će će se u džennetu. Duše mu'mina će i susreće se, jel' tako, u džennetu. će nastanjena na drveću dženneta. Dobro, duše fasika i grešnika. A? Duše fasika i grešnika prije smo spomenuli, tako? Da onaj koji bude lagao jel tako, bit će kažnjavan u džehennemu. Biće melek koji mu, jel tako, zabija krampu u usta, jel tako, ulazi mu u usta, izlazi na potiljak, zato što je bio lažov, lagao. Onaj ko bude jeo kamatu, spominjali smo hadis da će biti u rijeci od krvi. Pokušat će iz nje da izađe, a na obal će ga čekati, jel tako, jedan koji će mi svaki put zabijati kamen u usta, jel tako? Oni koji budu učinili zinaluk, bit će u, jel tako, <clears throat> e, u, u vatrenim lijevcima, jel tako, paklenim lijevcima, koji su prema gore, znači, suženi, da ne mogu izaći. Onaj koji bude spavao i lijenio se, ne, prespa, prespa, ostavljao namaz radi spavanja, neće da ustane da klanja, tako, njemu će meleci tako smrskat glavu, svaki put kamenom smrska glavu, pa ponovno. Tako će biti kažnjavani. To su duše fasika, to su duše fasika. I duše kafira, jel tako, gdje će drugo biti ako neće biti u džahennemu. A, Sad Jasmine, znači gdje će biti duše u Grđehu? Kako je koja zaslužena, je tako? E tako će. Allaha molim da naše duše budu u džennet. Allaha molim da naše duše budu u kandiljima ispod arša moj tako. Allahu poslanik sallallahu alaihi nas je podučio, kaže, kad tražite, tražite Firdeus al-A'la. Kad tražite, tražite Firdeus al-A'la. Najuzvišeniji Firdeus. To ti traži. Zato Allah molim da naše duše, jel tako, budu u kandiljima ispod arša. Zelene ptice u kandiljima ispod arša. A, da dosudnjeg dana gledamo na izvore dženetskih rijeka. <clears throat> A, hać da gledaš dosudnjeg dana na izvore dženetskih rijeka, na izvore. Dobro, ovdje pojavljuje jedno pitanje, dobro. U hadisma koji smo spominjali, a govori o smrti, jel tako? Naučili smo da meleci dolazi, vade dušu, mominska izlazi lahko, tako, da je uzdižu na nebo, jel tako? Kafirsku, jel tako, također, čupaju, pa je uzdižu, pa se ne otvaraju vrata, pa je bacaju, vraća se u ti, u tijelo, jel tako? Mominska također se spušta ponovo u tijelu u, ka, u kaboru, jel tako? Znači, vadi se, diže se na nebesa, umeđu vremenu ovoga stavi u kaboru dolazi duša, vraća se u tijelo. Otkud sad u džennetu? Otkud sad ispod Kad smo rekli da se vraća u tijelo. Znači, nije ovo dvoje su suprotno. Jel tako? Vraća se u tijelo, postavljaju se pitanja, jel tako? Bude iskušenja u kaboru. Poslije iskušenja u kaboru svako opet prema svojoj zasluzi, jel tako? Duša onda ide je tako? Poslaničke u najvisoč, ovaj, društvo, šehidske pod arš, mu'minske u džennet, nevjerničke i fasičke u džehe, u tako? S tim da taj odlazak u džennet i džehennem i to odvajanje duše od tijela ne mora da znači da je sasvim i totalno odvo, odvojena od tijela. Jer ta duša o tako? Jer ta duša koja je e, nakon smrti ne mora da znači da je totalno odvojena od, od tijela, je tako? Ta duša jest odvojena od tijela, ona jest u džennetu, ali ima i dalje vezu sa, sa tijelom, ima svoju vezu sa, sa tijelom, To tako? Ne mora da znači da nema nikakvo veze. Kao čovjek kad zaspi, njegova duša obiđe nekad pola dunjalka, jel tako? A i dalje je u vezi sa ti, sa tijelom. Pa će ih Allah subhanahu tela vratiti u tijelo kad on hoće i kad je odredio, tako? Kao san. Tako govori šeheh Islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala. Tako govori šeheh Islam ibn Tako spajam između haditha koji govori da su vjerničke duše u džennetu, jel tako? I između haditha da se poslije smrti u kabur vraća u ti, u tijelo, jel tako? Ili da se nekad vrati u tijelo i tako dalje. Uglavnom, šta je važno da mi shvatimo da vjerujemo u sve što je spomenuto. Da ništa ne osporavamo i da ove stvari nisu međusobno suprotstavljene, suprostavljene, jel tako? U hadisu od Ebu Hurera radijallahu an kaže u kaburu šta se dešava, gledajte, kaže u kaburu proširi se nakon što odgovori, jel tako, vjernik na pitanje, proširi mu se kabur, za 70 lakata osvijetli mu se kabu i onda njegovo tijelo bude vraćeno u ono od čeg je od početka stvo, stvoreno u jel tako? A njegova duša bude stavljena u tib, a taj tib je u stvari, kaže, ptica koja je okačena na drvetu u, dže, koje se kačaju na drveće u, dže, u džennet. Jel tako? Gdje bude njegova duša? ne bude, jel tako, u tijelo, njegovo tijelo se vrati od čeg je stvoreno prvi put od na početak, jel tako, u zemlju, a duša u džennet, a duša u džennet. Allah najbolje zna. Pa to je taj, taj, put da shvatimo. Znači, šta, nakon smrti duša na nebo, poslije povratka ponovo u tijelo, da tako, iskušenje u kabru, a onda svaka na svoje mjesto, a tijelo osta, a tijelo ostaje. Naravno, Allah subhanahu je tijelo šehida također sačuvao prema stepenu njihovog šehadeta od zemlje. Tijela poslanika, je tako, isto. Znači, opet nije za svako tijelo generalno da, da se rastače, je tako, i da se pretvara u zemlju. Nije ni to generalno pravilo. Svakako sve ovo o čemu govorimo, govorimo o nečemu što ne znamo kako je, kako je to, jel tako? Vidite, ova duša koja, koja kad se odvoji od tijela, ona opet kao duša sama odvojena od tijela, ona govori, kreće se, jel tako? Nose je melici na nebo, vraćaju tijelo. Dakle, to je opet, jel tako, neku posebnost ta stanje te duše, taj govor, kako ona govori kad više nije u tijelu. Nema više jezika, jel tako? I tako dalje, takve stvari nećemo se postaviti, takva pitanja. Zašto? Zato što ne možemo znati kako će progovoriti kamen. Jel tako? I kako je progovorio kamen u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je plakao panj, odnosno Allahov mimber Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako je plakao? kako će progovoriti naše kože, kako će progovoriti naše ruke, naše noge. Tako isto govori naša duša, jel tako? Ona će biti pitana i ona će progovo, progovoriti i davati odgovor, odgovore. Ona će progovoriti i davati svoje i davati odgovore. Pa, to je da zapamtimo za Allahov pomoć, tako? gdje će biti duže u Berzehu, neće biti u Berzehu, jel? nego će biti svaka prema svom stepenu. Allaha molim da naše duše budu ispod arša u kandiljima. Zašto u Mektebu nisi naučio da će duše, jel tako, biti u džennetu ove biti onaj u džehennemu kažnjavane. Zašto? Zato što ovdje ima, znači, ima različite mišljenja, sekti tako? na različitih mišljenja i sekti po pitanju duše. Pa neki čak smatraju da duša, spomenuo sam prošli put, tako? Nije ništa nešto posebno što samo po sebi postoji. Na čemu će se izvršavati kazna, ili što će osjećati užitak. Pa negiraju kaburski adabi i nagradu. I onda gdje će biti duše poslije smrti? U berzehu. I onda ne objašnjava šta je taj berzeh. Jesmo razumjeli? Zato, znači, novotari kad ostave hadite i daju prednost svom razumu, da ne mogu dati odgovore na ova vrlo jednostavna pi pitanja. Ne mogu dati odgovore. A ovi su novotari, bez ikakve sumnje, jer se identifikuju kao tako, maturidije. Dobro. Šta će biti podvrgnuto kazni u kaboru? Duša ili tijelo? Znači, ehlu sunne vol vjeruju, kao što kaže šehekul Islam ibn Tejmije, da užitak i kazna može biti na dušu i tijelo zajedno. Je tako? Kao što može biti na dušu odvojeno od od tijela. Na dušu odvojeno od tijela. Znači, duša može biti kažnjena odvojeno od tijela, može biti kažnjena u tijelu. Kao što može biti kažnjena i duša i tijelo kad su za zajedno, kad su zajedno. To je vjerovanje Ahlu Sunnata vol džemata. Tijelo može biti kažnjavano kad je spojeno sa, du, sa dušom. Kad je spojeno sa dušom. Prema, ovome vidimo znači da će tijelo ostati šta u kaburu, a da će duša biti kažnjavana u džehenne, Da će tijelo ostati u kaburu, a da će duša uživati u, dže, u džennetu. I ovo je odgovor na što? Na ovo pitanje. Na što se spušta ili šta će osjetiti užitak i kaznu nakon smrti? Duša. Duša, ti ostaju kavor. Al tako? I užitak i kazno, osjetit će šta? Duša. Allah najbolje zna. To je sljedeće pitanje. To je dokaz, zato smo rekli da tu uša ipak ima, jel tako, određenu vezu sa tijelom. Ali to je sljedeće pitanje. Kaže, da li čovjek nakon što bude zakopan u kabor, jel tako, da li on ima ikakvih saznanja i znanja o Dunjaluku? Ima li ikakvog pojma o tome šta se događa na Dunjaluku? Pitanje. Odgovor kaže, sahi hadisi upućuju na to da mejit čuje, je tako, evo ili odjek nula i kod posljednjih koraka onih koji ga ostavljaju u odlazi. To su sahi hadis. Zatim, sahi hadis je da je Resul sallallahu alaihi wasallam došao na Bedr nakon tri dana. Na Bedru je ubijeno 70 mušrika, je tako? Došao je na Bedr nakon tri dana i onda počeo dozivati. O Ebu Džehl ibn Hišam, o Umejet ibn Halef, o Utbe ibn Rabija, o Šejbe ibn Rabija, počeo je dozivati po imenu. Pa je rekao Omer ibn Khattab, o Allahov kako da te čuje i kako da ti odgovore, a oni su već se usmrdili lešine. Oni su već lešine. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, ma anta bi esma'i lima akulu minhum. Ti me ništa bolje ne čuješ ti ništa bolje ne čuješ ono što sam rekao od njih. Kaže Allah poslanik sallallahu sallam, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ti ništa bolje ne čuješ ono što sam rekao od njih. kinahum la yaqdiruna an yujibu. Ali oni ne mogu da mi odgovore. Oni sve čuju, jel tako? Ali ne mogu da mi odgovore. Thumma amara bihim fasuhibu faulku fi qalib badr. A zatim Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se svuku i pobacaju u napuštene bunareve bedra, tako presušene stare bunareve bedra se pobacaju. Kažu da se i dan danas u te bunareve baca smeć. Da je tu, dakle, gradska deponija i dan danas smeć. Dobro. Šta je ovdje pojenta da Allah poslanik sallallahu alejhi u ovom hadisu koji bilježi imam Buhari, pazite, ovo bilježi imam Buhari, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam se kuna Allahom da oni tako, čuju da Omer ništa bolje od njih ne čuje. Samo šta, ne mogu ne mogu da odgovori. Subhanallah, Zato je nama naređeno kad prolazimo pored kaburova šta? Da im selam nazovemo, tako? Kaže Ibn Taymi nakon što je spomenuo sve ove dokaze, kaže ovako ovi tekstovi drugi upućuju na to da Mejit čuje razgovor i govor živi. Je tako? Međutim, on ne može da odgovori. Ali, i Mejit kao i živi u osnovi čuje, ali nekad može da da ne čuje. Je tako? Zbog određenih situacija. I ja čujem kad ti govoriš ovdje u prostoriji, kad izađeš dole ispred da ne čujem te više. Tako isto meji, je, tako? Ili čujem te kad ti vi mene sad čujete zato što je tišina, jel tako? Ali kad bi svi sad počeli grajat, većina vas ne bi me više čulo. Razumijete, broći? E tako isto meji, Kaže, on u osnovi čuje i ne može odgovoriti. Međutim, nekad čuje nešto, nekad nešto, ne čuje kao i živi, kao i živi. tako? Pa onda postavljaju pitanje ovi koji osporavaju i kažu kako će mejit čut kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže inneke la tusmi'ul ti ne možeš učiniti da ti ne možeš učiniti da mrtvi ču čuje ti ne možeš učiniti da mrtvi čuje. Ovo ovaj je dio kuranskog ajeta. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala upozorava Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da on šta? Ne može učiniti da ga oni koji su mrtvi čuju. Kaže šehhul lislam ibn Taymiye ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ne negira da oni čuju. Nego ovdje Allah subhanahu wa ta'ala negira da se oni mogu odazvati. Pa je ispravan prijevod ovog, inneke la tusmi'ul mauta, ti ne možeš učiniti da te mrtvi poslušaju. Da tako? Kao kad mi pitamo nekoga kako te slušaju djeca, on kaže sve čuju. E, o tome se radi. Na isti način Allah subhanahu kaže, jel tako? Ti ne možeš učiniti da te mrtvi čuju, odnosno da te poslušaju kad te čuju i kad razumiju šta si im rekao, ne možeš učiniti da te poslušaju. U ovom ajetu se misli na kafir. Pa Allah subhanahu ta'ala kaže poslaniku, ne možeš ti učiniti da te mrtvi poslušaju. Pa Allah subhanahu ovdje kafira naziva mr, mrtvima. Isto ko da mrtvima govoriš. Čuju, razumiju, međutim ne mogu se odazvati. Zašto? Zato što su njihova srca mr, mrtva. Jeste li o čem se radi? Pa kaže šehekul Islam ibn Tejmije, Ovdje se ne misli na sluh, da oni čuju ili ne čuju. Allah ovdje subhanahu wa ta'ala nije zanegirao da oni čuju, nego Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kafir uporedio sa mrtvima zato što se oni ne mogu odazvati. Pa im ništa ne koristi, ni naredba, ni zabrana, ni savjet, ništa. Ne mogu se, ne mogu se odazvati. Kao što kaže hajvani, možemo li mi reći da hajvan i stoka ne čuje šta mu se govori? čuje, jel tako? U šta vrijedi <laughs> što čuje? Ništa ne vrijede. tako isto mrtvi, znači čuju, međutim, gotovo, ne mogu se više odazvati. Ništa im više ne koristi, ovaj, ni zabrana, ni naredba, niti bilo šta drugo. Iako oni čuju razgovor i čuju, znači, govor koji je usmjeren, upućen njima, međutim, ne mogu odgovoriti. I još jednom, znači, potvrđujemo šta? Da mejit, jel tako, čuje ne može odgovoriti, međutim njegova duša, njegova duša, ona govori, jel tako? Ona će, njoj će pitanja biti postavljena, ona će odgovarati, razgovarati sa munkirom i nekirom, jel tako? Govorit će, odgovarati, razgovarati i tako dalje i tako dalje. Međutim, taj govor duše je nešto što mi ne znamo šta je to i kakav je to govor. To nije govor kao ovaj govor, kao što ja sad sjedim ispred vas pa govorim. To zasigurno nije taj govor. Mi ne znamo kakav je to i kako to izgleda. Ali zasigurno šta će duša, duša govoriti. Zato mejit čuje, međutim neće, ne može odgovoriti da bi ga mi čuli, razumijeli, jel tako? A da njegova duša govori, hoće govoriti i razgovarati, će, ali tako u određenim situacijama, sa munkirom i nekirom, međutim neće sana sa nama, ne može razgovarati sa nama. Jer je to neki govor duše koji nije govor, uobičajeni govor za koji mi znamo u ovom dunjalučkom životu. To nije govor za koji mi znamo u ovom dunjalučkom životu. Tako, ne misli se na to znači nego je to govor, govor je, međutim nije nije govor koji mi znamo šta je govor na Dunjaluku, neki govor koji mi ne znamo kakav je. Ne misli se, ne znamo na kojem je jeziku. Jel tako? Da kažemo da je to komunikacija, a da izbjegnemo riječ govor. Jer mi kad kažemo govor, odmah se misli, jel tako, upotreba govornog aparata, jel tako? Puštanje zvukova, glasova na osnovu kojih mi razumijemo šta hoće da nam kaže. A duša kako govori, možda tu uopšte ili tako nema tona i glasa, možda imaju neki glasovi, ne znamo šta je to. Ne znamo šta je to taj govor. Ali sigurno govori i komunicira. Što kaže brat, možda je ispravnije reći da će biti ta uspostavljena komunikacija, ali tako da će ona komunicirati sa munkirom i nekirom, odgovarati na Ali je neispravno da mi kažemo, znači, e, mi ovo kad govorimo, ne znamo kakav je to govor, ne misli se, ne znamo koji je to jezik, nije to. Nego ne znamo kakav, kakvoća to govora, šta je, odnosno te komunikacije, reci. to smo govorili, spominjali smo, znači da će životinje, sve, ne samo životinje, sva bića osim džina i ljudi, i ljudi čuti, znači krikove, patnje, dreku, tako, iz kaburova, iz patnje i tako dalje. Pa je zato šeho sam spomenuo da ostaje neka veza sa tijelom, Jer da je skroz odvojeno od tijela, jer ta duša gdje se kažnjava? U džehennemu, a tijelo vrišti u kabur. Pa se zvukovi čuju iz kabura. Nije sasvim, nego ostaje neka veza sa tijelom, jel tako da u datom trenutku kada Allah naredi, da se ponovo vrati u tijelo i da to bude potpuni život. Ponovo potpuni život. Neki učenjaci su ovako govorili, znači na Dunjaluku je kod insana izraženo tjelesno, fizičko, pa čovjek vidi tijelo, jel tako? Tjelesne užitke osjeća, jel tako? A duša, on, on je ne osjeća, jel tako? niti je vidi, ni zna šta je to. Iako i ona na donjalu, jel tako, i pati, i uži, i uživa. Međutim, jel tako, ljudima je ono što, vide, jel tako, svode na tjelesne užitke i, pa, i patnje. Iako u suštini kad analiziraš ljudske živote, na njihovu sreću i nesreću, vidjet ćeš da ne zavise od količine njihovih tjelesnih užitaka ili patnje. Pa vidjeti čovjeka za kojeg ti slobno rekao da se pati, a on sretan. No tako? Za drugog bi vidio da on uživa, a on pati. Šta je ovdje u pitanju? Šta? Da njegova duša uživa ili pati. Jel tako? Neovisno o stanju u kojem se nalazi ti njegovo cijelo. Jesmo razumili. Međutim, ipak ljudi na Dunjalku ne mogu da izmjere to šta je sa dušom, nego gledaju vanjstinu, tijelo. U kaboru je glavni užitak, jel tako, ili kazna na du, na dušu. A na sudnjev danu, jel tako? Ja. A na sudnjev danu, jel tako, to je spisak u kaboru i, i onaj početno pitanje, ali poslije, znači, kažnjavanje, e na sudnjem danu ponovo sastavljanje i duše i tijela i tad kažu da će tad biti tek potpuni život. I tjelesni, i, du, i duhovni. Jel tako? I tek tad čovjek će biti, znači, sposoban da potpuno uživa i da potpuno pa, pati. Tako će ga Allah tad stvoriti. tako? da potpuno uživa, da posjeti pravu spas, tako i duševnu i tjelesnu, ali isto tako i pravu čestinu patnje i duševnu i tijela i tjelesnu. Znači nema nikakve sumnje. Znači da je sam šta duša bude otvojena od tijela, ali ne sasvim. Tako? I komunicira sa drugim. I komunicira sa drugim dušama, jel tako? Stupi u komunikaciju sa drugim dušama. Susreće se boda, govori, tako komunicira ovo što hoćemo da odgovorimo. Kako to komunicira? Kako ti usnu sa nekim komuniciraš? I na kraju se vratiš, vidi pa šta je sad bila? Nije to što si ti vidi usnu, to je stvarna komunikacija bila. Tako, dobro. Ja bi se zaustavio, znači, ovdje. Sljedeći put ćemo za lahu pomoć početi sa novim poglavljem, a to je poglavlje koji govori o predznacima sudnjeg dana. Ovaj mali sudnji dan, smrt, znači praktično sve što je moglo se spomenuti i spomenuto od pitanja vezani o tako zato smo uz Allahu pomoć spomenuli a onda ćemo početi govoriti o predznacima sudnjeg dana velikim, malim i tako dalje. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. Oh, oh, oh. أحيي يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi učinu na uput, da nam grije oblasti i sramote sakri, da nas u džennet uvede i spasi od džahennema, da učini naše duše smirenim dušama, da nas učini od onih koji da naše duše budu one duše koji će biti pozvane i kojima će biti rečeno da uđu u džennet. Molim Allah subhanahu Teala, ta'ala da izliječi naše bolesne, molim Allah subhanahu Teala, da izliječi naše bolesne, molim Allah subhanahu Teala, ta'ala da izliječi naše bolesne, molim Allah subhanahu Teala, ta'ala da priđe preko ružnih postupaka naših, da nam samotne sakri i grijehe oprosti, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naše srca na istini. Molim Allah subhanahu wa da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Da ubrda svoju pomoć pobjedi. Molim Allah subhanahu da nas pomogne i učvrsti, da nas učini od onih koji će uzdizati Allahu subhanahu wa vjeru, učini od onih koji gdje god dođu otvaraju vrata hajra, a zatvaraju vrata zla. Usna je dovolj, alhamdulillah, rabbi alamin, nek mu jezin uči jezin. www.poltalk.com Soba put, vjernika. الوطن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام كريم ودود يجود على من يشاب المرأة se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. posjetite naše web stranice www.stazomislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen. čijoj ste sada strani, poletili raštrkani, Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. bort Helt na Gelsin Meio Yukar Manukran Men Yusuf Mekrinu Hemi Yurtda Şur medresen Men Yusuf Mekrinu Hemi Yurtda Şur medresen www.paltalk.com Soba Put Vjernik Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernika